Pichha kaq capítulo. puncha o kunamanta me michaqa mana necesariochu Yachashai kichikpi hinapas, Señor gamonga, mana yachashanjik punchaupim Pai gamonga tutalian sua hamuchka hinam. Runakunam ninghaku Haukanyam Sigurunyam kachkanjik nispa. jaco, doloro ang dolorwan hapichikuq warmi hinam kanqaku. Mana punimalluptinqakuchu. Wauhi panillaykuna, Hamkuna michaqa, mana tutapichu kachkankichik. Chaynaqa hamunan punchawqa, manam sua hinachu tarimusunkichik. Qamkunaqa, kanchaymanta hinaspa punchawmanta kan kichi. kankichik. ha kanchik, manam tutayaymanta kachu. Chaynaqa amaya wakinkuna hina puñukuqllachu kasun, Chaspaya rikchaspaya Kusunchik, Puñuqkunaqa tutan puñunku, tinkaqkunapas tutantaqmi sinkanku. Punchaumanta kaqkunaya kuida kuidakusunchik. Soldadupa hasqun Harkahuan Churaku hinaya, iñininchikwan uyakuinin chikuan harkachikusun. Salvasja kasqanchikya kachung arcaj Kaskuhina, hina. Dios hachurawarqanchik manam jesucristo aswanja Jesucristupa rurasqanwan salvasqa kananchikpaqmi. Jesucristum ñuqanchikrayku wanyurha, chaynapi Papas papas wañuspapas paywankusqa kananchikpaq. Chaynaqa kunan rurasqaykichikpi hinaya inas payana panakuichik kunata Pablo kallpanchasqanmanta. Wawqi kuna Qamkuna okupi, llamkaqkunapaqya kachun Paikuna Paikuna qariki señor parantimpim kamachisuchkankichik hinaspa sinjita Paikuna paykunataqa sinchita kuyaychik hinaspaya, kuichi kuichi. kawsakuychik. panillaikuna. Ruega kamoikikum. Hillakunatapas Ukman Hukman yasqakunatapas kallpanchanaykichikpaq. Mana palyang wampas hinaspa llapallanwanpas Amaya pipas mana allin ruraqkunamanqa, mana allinwanqa kutichichunchu. Qamkunapuраqa tukuy timpuya allin kaqkunata ruraychik. Chaynataya ruraychik llapallanwanpas. Tukuy timpuya kusisqa kaychik tiempo ya Dios Tú Tukuy imamantaya Dios mangracias tajoichi, Chaynatam Dios munan picas kasjaykichikrayku. Chuya espiritu parurainintaja amaya amachaichikcho. Amaya chicho. Dios manta willakujkunapa nisqankutaja. Tukuy ima pruebas paya, alinkahta waqaychaychik. Waqaychakuychik ya mana Aukaya y quien dios espiritu espíritu ikichikta, alma ikichikta, inaspa cuerpo ikichikta y kuchum. Mana chasun Kichik Señor ninchik Jesucristo hamunankama. Hayasuqnikichikqa, confiakunapaqmi, chayraykunpayqa mañaku Wawqi panillaykuna, Yapayan ¿Yapayan, Llapayan Chikunataya, chic abrazuan. Señor Pasutimpim, kamachikichik. le leichikia, lichikya con iñiqkunapaqpas. Señor Ninche Jesucristo ya kichi.